na Amma zira gana ba amma zaka in kwalin in zaharki amma zira gana ba amma da shi da ya zo zan kwala in koma zuwa gida bai da ba maka da da da da da na da da ni ne kuma da ga mutu da da ji ka da zira da da ba ni dan ga dan ana da sun bari ta na da da zira da ni ba ni dan ga kan na da sun bari ta na da da zira da Wakilin mata ya kuma da wabi mai sarki ba faɗi shi kai ba ka da shi kai ba ka tambaya. Wakilin mata ya kuma da wabi mai sarki ba faɗi shi kai ba ka da shi kai ba ka tambaya. gidan da kakar kuma gidan da mafi da dauki na masu dama. Ai bala ya kwazo bala ya sauka ko ji ya ba nufan guda. Ko da ya ne da na ya yi. Bala ya kwazo bala ya ko ji ya nufan guda. Ko da ya da na ya yi. Kuma da mafi da dauki na masu dama.